d'Obrik vun de ze Boier Bahai, um Mikro de Jean Marinau. Leif Radio Arano déi der de lo als se 7ten Deel iwwer dat Dokument vum hegste Bahai Gremium wat sech hun Völker vun der Welt riecht, d'Verspreche vum Weltfrieden. Moosnamen, die d'Atomwaffen aufschaffen der Gebrauch vu Gëftgasen verbiden oder die bakterielle Krichsféierung ënner Soen, kënnen dem Krich seng egentlich Ursachen net ewächhëllen. Onofhängeg Stofun, wéi wichtig natürlich eso praktisch Schritt als Elementer vum Friedensprozess sinn, se sinn u sech ze iwwerflächlech, fir Läng en Affloss zu hunn. Völker ho genug Fantasie, fir nach aner Forme vu Krichsfeierungen zerfannen, a fir Liwensmittel, Reisstoffer, Geld, Industriemucht, Ideologie an Terrorismus anzusetzen, fir een dat danner zen erwerfen, an engem Strewen oni en no Iwerleenheet, ammucht. Gerade so leist sich den aktuelle Großen durch Ernähen an der Menschheit ihren Ugelehneten nicht verbessern, dass spezifisch Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten durch die Nationen beigelöst gehen. Ein wirklich universelle Kader muss ugeholt gehen. Sicher fehlet net um Geständnis vun nationale Liederen, dat et sich hai ëmme weltweite Problem handelt, wat jo aus den ëmmer méringliche Froen, déi sie all der konfrontéieren, chlor afir geht. Außerdem göttet die sëllech Etüden all Lesungsvierschlei vun interesseierten an opgeklärte Gruppen an vun den Vereinten Nationen hire Servicer die praktisch ausschließen, da sehen wir die Großaufforderungen nicht am Bilders. Es besteht allerdings eine Lähmung, was die Wellen überlangt, und gerade diese Lähmung muss genau in der Sicht und resolut behandelt gehen. Wie wir schon festgestellt haben, leihen hier Wurzeln an einer deiver Überzeugung von der Menschheit ihrer unumgänglicher Streiterigkeit. wat dort so feiert, dass kaum vun der Meigkeet reets geht, den nationalen Egeninteresse ënner Duförderungen vun enger Weltordnung zu stellen, an das Keen de Courage huet, den enormen Implikationen an daen zu kucken, déi d'Oprichten vun enger vereenigter Weltautoritéit géif mat ze springen. Sie läist sich auch zurückfeieren op d'Onfähigkeit vu gräesstendeels ongebildeten an den erdrikten Mënschemassen, fir hiet verlangeren no enger naier Ordnung auszudricken, an der sie mat alle Mënschen a Frieden, Harmonie a Wohlstand kënne liewen. Die Kklengschritt, mat dee sech besonnech zenter dem Zweite Weltkrich und eng Weltordnung ruggetherrscht gëtt, setzen hoffnungsvoll Zeechen die steigen Tendenz vor Gruppe von Nationen für Bezeungen zu formalisieren, die eng ze Summenerbecht op Gebieter vu Beiitseit ihrem Interesse möglich machen, lässt hoffen, dass geschwind alle Länder des Lähmung können Die Assoziation von südostasiatischen Nationen, die Karibische Gemeinschaft an ihre Marché komme, der mittelamerikanische Marché komme, der Rot fir gegenseitig wirtschaftliche Unterstützung, der europäisch Gemeinschaften, die Liga von den arabischen Staaten, die Organisation für afrikanisch Einheit, die Organisation von den amerikanischen Staaten, der Südpazifische Forum, all die gemeinsamen Initiativen, die des Organisationen verkörpern, machen de Weg frei an eng Weltordnung. Soweit zu dem 7. Daily iwwer Dokument Verspreche vom Weltfrieden. will ich euch ganz herzlich auf eine Konferenz nächsten Dünchten den Nowen Allden 14. Dezember an der du Merdauer Owes am Bahai Center alle Leopold Göbel. Bei Gelegenheit von, vun internationalen Dach von der Mënscher vun de Mënscherechter eng Konferenz op Fraésich Titel „Justice Internationale, une vision des réalités Madame Jeanne Zulza, responsable Justice internationale à la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, de la FIDH, et Madame Caroline Samandari Avanzo, représentante de la communauté internationale Bahai de Paris, consultante auprès du groupe d'action judiciaire de la FIDH. Text vun der Invitation. La réflexion a beaucoup porté au cours des 50 dernières années sur la nécessité de juger les responsables des crimes les plus graves, génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ce qui touche l'ensemble de la communauté internationale, selon l'expression consacrée dans le statut de la Cour pénale internationale. On a pu ainsi assister à, une véritable prise de conscience, tant au niveau institutionnel qu'au niveau de la société civile internationale, des enjeux et des conséquences qui pouvaient susciter la permanence de l'impunité. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la FIDH n'a cessé d'œuvrer pour la création d'une juridiction pénale internationale qui soit dotée d'un caractère permanent membre fondateur de la coalition internationale des ONG pour la CPI, qui regroupe plus de 1000 organisations, la FIDH a été présente à toutes les négociations pour la création de la Cour et s'est avérée particulièrement active lors de la conférence de Rome, au cours de laquelle 120 États ont adopté en juillet 1998 le statut de la Cour pénale internationale. Depuis, elle continue de participer sans relâche à toutes les sessions permettant de préparer le fonctionnement effectif de cette juridiction et cherche à faciliter l'information, l'accompagnement et la représentation des victimes devant la Cour. um Erdauer am Bahai Center, eine interessante Konferenz. Soweit die Rubrik von der letzten Bahai um Radio Ara. Ich alle Gute, ein Weekend.